Book 2 ორმოცდათექვსმეტი გრძნობები გრძნობები სურვილი სურვილი ჩვენ გვაქვს სურვილი ჩვენ გვაქვს სურვილი ჩვენ არ გვაქვს სურვილი ჩვენ არ გვაქვს სურვილი შიში შიში მეშინია მეშინია არ მეშინია არ მეშინია დროის ქონა დროის ქონა მას აქვს დრო მას აქვს დრო მას არ აქვს დრო მას არ აქვს დრო მოწყენილობა მოწყენილობა ის მოწყენილია ის მოწყენილია ის არ არის მოწყენილი ის არ არის მოწყენილი შიმშილი შიმშილი გშიად გშიად არ გშიად არ გშიად წყურვილი წყურვილი მათ წყურიათ მათ წყურიათ მათ არ წყურიათ მათ არ წყურიათ